I još konstatuje ovaj kako je lijepo bilo kada je bio pravedni halifa Omar radijallahu ta'ala anhu kako u njegovo doba blagostanje bilo nije bilo li problema koje mi danas imamo tako reče ovaj od muslimana pa kad gleda Alija radijallahu ta'ala anhu i ne kaže tako je konstatuje nija da je tako i šta ćeš nego odmah mu daje alternativu ili ga upućuje da on sam vidi ili on dio problema ili je dio rješenja. Jer definitivno svaki čovjek ili je dio problema ili je dio rješenja. Zavisi samo u kojoj se pozici nalazi. Pa mu kaže Ali radijallahu ta'ala anhu hoćeš li da ti kažem zašto je u vrijeme Umara radijallahu ta'ala anhu bilo takvo stanje, a zašto je danas ovakvo stanje? Baš tako kao što si ga ti predstavio. Moram znati, dragi, kaže, brate, da sam Omerov vojnik bio ja i meni slični. Pa je zbog toga bilo tako stanje koje si isto tako ti lijepo oslikao blagostanje, pravda i uređeno društvo. Ali isto tako mora da znaš da si ti moj vojnik i tebi slični. Pa si dobro ti opisao stanje u kome se, evo, danas nalazimo. Draga moja braćova, Mi danas često pričamo, tupimo jezike, konstatujemo nevalja stanje, šta se ovo dešava, a ja postavljam pitanje, čiji si ti vojnik i ko je tebi sličan? Ako budeš spreman da budeš vojnik, a vojnik, draga moja, začo je najbolji čin, znate li to? najbolje je biti vojnik. Zato kažu Arabi, sejdu kaumin hadimuhum, uglednik u jednom narodu je njihov sluga. A šta je sluga? Postrojavaš ga i naređuješ mu. Idi desno, idi lijevo. I često se desi da čovjek bude nepravedan prema slugi ili prema vojniku, A šta je na vojniku? Osim da sluša i da trpi nepravdu i da voli Allaha Želnešanu da nepravde nestane, da savjetuje ako se pruži prilika. Kao žena u braku, nikad žena ne može biti ravnopravna sa čovjekom. On joj talak, ona njemu talak. Ili radikalnije, on joj plesko na njemu krigu ili nešto više od toga. Nego se mora strpiti u tom zlomu i tražiti rješenje da se izađe iz tog zlomu, se popravi stanje, a ona je ili on i dalje je vojnik i dalje sluga. Ovo je usko povezano s onim što se nadovezuje na ovaj govor, a to je, draga moja braćo, da li danas živimo u vremenu teologije. S jedne strane, kao imamo utemeljenje, pričam i potvrđujem s nekim dokazima, to je teologija. Jesu li oni naklije ili su aklije, to je sad drugo pitanje. Jesu li, jesu li znači dokazi iz, iz pouzdani izvora, ili su racionalni razumski dokazi. I gdje god upališ radio ili gledaš neke novine, naćeš ti teologiju s jedne strane i s druge strane naćeš filozofiju. A naš narod bi znao kazati teorija je mrtvo slovo na papiru. Znači, danas se puno priča, pošto je ovo vrijeme kada se mora u utemeljeno pričati više od hasini i husini i viceva se ne živi i od nekakvog na sudin hoće izmišljenog. Ili rekao je hođa, nego se mora stati za dokaza, pa se ljudi, znači, bave naukom, da i oni postanu digitalni, da nisu zaostali i zastavili kako bi mogli ne biti učutkani jer govore sa argument, argumentima. Ovo je opasnost u kojoj se mi nalazimo. Ovo je danas epidemija knjige. Epidemija mogućnosti dolazka do informacija ali se znači od suhe teorije ili mrtve teorije ne živi. Pa se odmah na to nadovezuje sljedeće pitanje. A ovo se sve veže za onoga vojnika. Mi sebi moramo postaviti pitanje. Šta smo mi u rečenici slana? Jesmo li muhtije da izdajemo petre svaki minut? Jesmo li kadije kad svaki dan samo sudimo? Jesmo li muštehidi ili mutlaki ili mokajedi? Opći ili ograničeni? Ili smo obični muslimani koji bi morali da budu ensarije pomagači Allahove tabarak evo ta'ala vjere? Obično muslimano je lako biti vojnik jer on nije opterećen nikakvim kompleksima. Ali Boga mi kadi iskinuti činove pa ga postaviti da, ne, da ne bude ni desetar, nije malo lako. Ili mufti, ili nekom učtehidu koji se proglasio šehu Islam i Ahir Islaman, nije lako. Pa zato nam Islam poručuje da budemo originalni to jeste da budemo normalni, to jeste da budemo prirodni, to jeste da budemo muslimani. Obični vojnici koji ćemo tada najveće rezultate postići. Jer kada je Rabija ibn Amir ošao u Rustemu, tom brzinskom borskovođi, i znate sve što mu je kazao, jedino je Rustem imao jedno pitanje, ga pita šta ti počinu. Kako ti diplomu nosiš? Kakav si ti čin osvojio? Pa je ostao bez teksta kada mu je rekao Rabija da je ono obični vojnik Amr ibn Asa rabi Allahu ta'ala anhu. Tako ono običnom vojniku kada dadneš zadatak i on ga izvrši njemu treba povećati čin i njega činovi neće nimalo utići. Ali ako čovjek u teologu, kadiji, mufti, mučtehidu, filozofu, koji samo priča, da je neki zadatak, on će imati kao veru Israil, hiljadu zašto i hiljadu zato. I zato je kazao, zato su kazali ashabi poslaniku, ali sratu od sratu. selam, Mane puru leke kena kale Benu Israile li Musa, nećemo ti kazati kao što je rekao Benu Israil Musa, ali selam, idheb ente u rabbike fa qatila, idi ti i tvoj gospodar pa se borite, a mi ostajemo ovdje, sjedimo. Nego ćemo reći, وَنَدْهَبُ نَحْنُ وَنُقَاتِلُ مَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ Nego ćemo kazati, mi idemo s tobom da se borimo o Allahu poslaniće. Ko razumije šaret? Ne trebamo puno ovo tepsiriti. Trudi se, dragi moj brate i cijena sestro, da budeš džundurla, da budeš Allaho vojnik, spreman da izvršavaš naredbe, a znaj dobro i nemoj da te zavede to što onaj ko ti naređuje u datom momentu, ima tamo neko ko je puno učerniji od njega, ima više zvanja i znanja, tješi se sa Ebu Bekrom, koji ne spada ni u hiljedu najučernija sada. S jedne strane, kada bi gledali koliko je ko znao Hipsa i ostali ilpski stvari, ali je Ebu Bekir uvijek bio babo, dok je živ bio. A zato je, a zatim je babo im naslijedio Omer radijallahu ta'ala anhum. A zatim Osman, a zatim, a zatim Alija i tako dalje. To znači, babo se mora poštovati bez obzira koliko ti fakulteta završio. Postaneš u društvu cijenjen i ugledan ali dođe babi koji još ne zna četiri strane svijeta možda. Moraš mu pokazati da je on institucija, a ti si mali učenik pred njim. Moraš ga poljubiti u čelo, moraš ga oslovljavati sa babuka, jer on se ne može prevazići. Pored toga što on neće zanemariti, jer on se s tobom bonosi, Njemu nimao nije teško da bude njegov sin. Učeni od babe i na većem položaju od babe. I ovo ne trebamo tumačiti, nego pametan će i šaret razumjeti. Vjednici moraju biti spremni da budu vojnici na Allahom te barkevo ta'ala putu. Šta je s našom vertikalom, šta je sa našim odlojem? Jesu li se na tom planu, a ovo je sve usko vezano jedno za drugo, kako da budeš vojnik Allaha tebara kevo ta'ala, ako upadeš u pjesnike, u teologe, u filozofe, u muftije i ostalo, ti si onda na velikom stepenu, tebe niko postojiti ne može. Ako si već postao muštehid i ako si već postao muftija, ko će tebe u halk uvesti? Pred ćeš ti to sjesti na etehijatu? Pa da te ovom presluša i da zna svoje stanje. Draga moja braćo, poslaniji ga li se razu od seram i ovo mora biti naša praksa. Znao je dome svakoga tada. Znači, znao je potencijal svakoga tada. Znači, znao je hal svakog svog muslimana. I to ostaje sila za budućnost. Ne možemo mi samo da se petkom vidimo. Ili kada neki daija naiđe da se okupimo. Mi se moramo svaki dan postrejavati pet puta u sapu. Nakon namaza otvarati Allahovu knjigu i zajedno u halkama učiti ili knjigu je počitati. Kako mi, tako naše žene, tako naša djeca. Zajednički i pojedinačno u svojim kućama. Nema druge. Zamislite u selu gdje mi volimo otići i tu svoju braću volimo kao što volimo i ostale muslimane. A kako volimo onoliko koliko on voli Allah i njegovog poslanika. Za dole nije situacija da njihov imam zna svakog čovjeka u glavu. Zna njegov potencijal. Na kraju krajeva zna i njegove slabosti. Ako je to tako u sebu u kom je vlada sistem koga je Allah uspostavio. U kome nema epidemije grijeha u kome nema ovih grijeha u kojima smo mi svakodnevaca. Kako bi onda mi koji nismo u takvoj prilici i nemamo takvu mogućnost da živimo, kako bi mi onda morali jedni druge upoznati? Jer isto to koji su pred nama i ovo sa čime će nas Allah žele šalom iskušati, traži od nas da znamo i jako bi se razlikovati jedni drugima a kamo li da ne znamo osnovne, osnovno stanje do brata muslimana, njegov hal islamski, dokle je došao, možda mu pričamo lekcije koje ne razumije, možda je se skočio nekoliko stepenica, pa ga trebamo fino zaustaviti da ne pravi promašaje, da redostredom reda stvari onako kako je Islam postavio. Ako neko u tom maratonu može i drži, neće mu ubraniti. Jer ovo je dino fizarike felijete nasesil mutenati sun. Ovo je vjera koja dozvoljava maraton, koja dozvoljava natjecanje. Zato neka se natječu oni koji hoće da se natječu. U ovoj vertikali, draga moja braćo, ako zakažemo Ako svedemo naš odgoj na pet vakat namaza i da se ponekad viđamo na nekim općim desovima, ako ne bude konstantno razni vidova seminara, medresa, odgojni, naučni predavanja, nećemo moći na ovome maratonu dugo dogurati. Allah ne te barakemo da Allah dao mogućnosti. Imamo se, hvala Allahu, sada gdje je okupljati. I još slobode je koliko toliko govora ima. Pa to treba dobro iskoristiti. Kao što je radio poslanik kada je Osram u u Medini, ni napustio neku i rekao, eto sad, mozak napašu, odvarajte se. Nema ove Buđehla, nema Ebu Leheba, nema Ebu Sufijana, nema ti svi iskušenja. Gledajte šta ste sa Dunjavukom, I ponekad bi na vrate da vidimo džetno šta smo. Takav umet ne može daleko dogurati. I zbog toga mi moramo tu vertikalu dobro izanalizirati i vidjeti gdje smo i šta smo. Sarahudine Jubi kada je obilazio svoju vojsku, gledao je koji šator spava, a koji šator ibadeti. I to je pravilo. Prazna nepuca, ne bude li, znači, utemeljeni ibadeta, konstantni ibadeta i ustrajnosti na tome, ako budemo zajednica koje se možete pisati, da ne učimo svoju vjeru, da ne je Kur'an kao dvije cigle u rukama, težak, i ne vidi se da ga otvoramo, a, druge, a sa druge strane nam pripisuju da smo muftije, gadije, muštehidi, filozofi i tako dalje, mi trebamo nekada da gledamo šta i neko kaže o nama. Jer ako toga ima pri nama 1%, to nije dobro za naš plasman. Bez obzira što možda neko to iz ovoga ili onoga razloga navodi. A kulu kauli hada ustafila li volekum festafiruhu. Innehu huva gafuru rahim. Wa ahiru da'wana in ilhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على مصطفى على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد أتاتي zatim, draga moja أولاي ovaj ummet, ovaj ummet ima dvije vazife. Nekada idu paralelno, a nekada se razdvajaju zbog određenih okolnosti. ovaj umet se mora potrošiti na polju dave i džihada. Treće puta nema. Evo nas sada nismo muđahidi. Evo nas nema nas na tori boli. Ne pomažemo braći talibanima u fizičkom smislu. Niti braći u Palestini, niti braći u Iraku, niti braći u Somaliji, u Čečeni i drugim mjestima. Ostali smo. Postavlja se pitanje, a šta smo? Šta radimo? Gdje smo i šta smo? ako se ne bavimo davom, ako se ne bavimo žihadom, zašto se onda ne bavimo davom? I to je ta horizontala koja mora da bude na zavidnom nivou kod nas. Evo vidite šta se dešava svakodnevno. Dolaze nam sihribazi svjetskog karaktera da izaperu mozgove ovome narodu i operu im njihove novčanike s nekakvom nadnaravnom džinskom energijom I ljudi idu na hiljade. I mi se čudimo kako to ljudi odilaze, kako to površinski vjeruju. Kako to daju epitete kerameta čovjeku koji čini velike grijehe. Čovjeku koga se marokanska ulema odrekla. Mi tako pričamo i konstatujemo nije dobro. Otko tolike cifre tamo koje se spominju, 80 hiljada. Ali ja bih postavio jedno drugo pitanje. Ko je od nas ovih dana boravio na ulazima u te prostorije? I tamo na parkinzima gdje se ljudi parkiraju? I tamo gdje ljudi prave gužbu i provaze? Pa im govorio o opasnosti toga? Dijelio im CD u pogledu toga? Dijelio im metke u pogledu toga? je sam sišao da otvorim sadu, da vidim šta je za ovaj mjesec od troškova, struje, vode i ostalog. Pa sam našao, ako mi ne dijelimo letke, drugi dijele, drugi sebi pozivaju i nimalo se na tom putu ne umaraju. Vrstaj za mene, dođi meni, budi moj magerac i nosi asfala, nosi moje sufere i moje ideje, a ja ću na kraju za to sve dobro kasiram, postavio sam sebi samo jedno pitanje. Ovaj ulaz u kome sam ja trenutno, da li je ikad iko u ove sanduke ubacio po jedan islamski letak? Da li je ikada iko u ovaj ulaz ulio po jedan CD i podijelio narodu? Tako se to može odraditi da nemaš rizika ni jedan posto da će te neko uvrijediti ili na tebe zagalaviti ili ti to spriječiti i drugi to radi i niko ih ne spriječava. A ti ako budeš ispriječen i napadnut i odporavan, ništa nije novo, onda ili ne čitaš odavno Kur'an ili ako ga čitaš onda ga nisi dobro razumio. Zato, draga moja braćo, kad ćemo mi početi da se bavimo sa ovim kaugom koji je oko nas? Jer to svemirski grod svaka kuća kompjuter ima? Jer to svemirski grod uzeti pa opisati neki lijep tekst? Kopirati neki lijepi bolši hadis? Naći određene dokaze koji govore o nešemu i sam u svojoj reži polijepiti negdje, uručiti ljudima Gdje je pokretni džemat? Gdje su pokretni džemati koji će odvajati od svog imetka i svog vremena? I s nijetom dave izaći i obići svaku kuću i svaki sokak i svaku ahčinicu u koju se smije ući i tim ljudima kazati nešto pod dinu. Zad mi očekivamo da će ljudi sami dolaziti Pa nije to priroda ove vjere. Priroda ove vjere je da je Allah objavio govor. I moraš govoriti, to je najveća mučica koju je dobio poslanik ali se nas uostran. Gdje smo na tom polju? Gdje su ljudi koji će kazati moj auto? U mjese dana je sedam dana na raspolaganju davi. Ja ga vozim zato što drugi vozačima ne vjerujem. Hoću ja tu nagradu da uspijem. Gdje su oni koji će gazati, ne ide se na, na halu, nego na gaz, plin, ili benzin, ili dizel. Od mene je toliko za davu i ja idem, ja lično, da pozivam. Ne trebaju na području horizontale mučtehidi. Nećeš ti s nemom imati posebnog, posebne potrebe da je objašnjavaš šta je mrtvu, a šta je mu'alla, a šta je mavkuf ili šta je rađi, a šta je vržuh. Nego je trebaš posjetiti na Allaha Želdešanuhu i kazati joj da ne može ići nena i sad je on lepa drena. A pa kad išli logikom, trebala bi ona se razdorušati tog garderobe i dati to tvoje unuki ili tvoje čerki. A i ona mora ostati zaštićena. Jer joj Islam nije dozvolio da okrije svoje tijelo. Zašto smo se uvodili na tom putu? Zašto imamo vremena za ono, zašto ćemo debelo biti pitani? Niko se oko visokog napona ne pači, ne pači. Neće mi je oko monofazne struje. Neku noć kad je nestala struja ovdje, nismo svi bile rečišari. Samo je jedan ustao ili dvojica i potrudili se da nam struja ponovo prosvjetli. Neće ljudi da diraju ono što ne smiju. Ali pošto nema sultana i nema halife, Svak je sebi dao za pravo, pa me zove čovjek iz ovoga velikog grada i kaže, pustio sam ženu tri puta, ali mi se ona nudi da mi bude ropkinja, pa kakav je sad proces? Čekaj me, brate, dojem u Sarajevo, da te ovisi na kakva bukvić. Če si takva pravila naučio, kaže ona mene, voli, ona mi se nudi. Znači, još je čehla, draga moja, braćo, kod nas. Još uvijek imamo sve stava kada se kaže, ovo je Ibn Khaltab kaže, odakle je taj. A zna zadnje vrste kolača praviti. I u kući je sve na svom mjestu. Tako i treba. Ne smije da to. To je lijepo. Ali je din prioritet, svi prioriteta. Pa smo toga draga moja braću. Ako želimo hajr, a nadam se da ga želimo, onda smo mi kultum hajra umetin uhrižet li nas, Evo nam rješenja od Allaha Đerbešanu. Vi ste najbolji umet kada? Kad izađete među ljude. Ovo kada izađemo među ljude ne znači da smijemo milimetar ostaviti onoga čemu smo. Jer to neki tumači. Treba se pomiješati s ljudima i preći sa i radete na adete. Kako adet kaže, tako ćemo. Ne, ne, ne, ne. Mi nećemo od poslaničke dave odustati milimetar. Ali hoćemo da budemo s ljudima. Sjećate se na mesi šeha Jusufa. Koga god spomeneš, kaže, bio kod mene. Kad je stigao, subhanallah, nije leteći tanji bio. Ali Allah žele šanu kada zavoli svoga roba, koji radi ono što voli Allah, te bareke vodala njegov poslanik. Jesele lehu u murahu, olakša mu njegove poslove. Pa da on, on za ljude ide da onda kiramet. Kuntum hajde umetim uhrižet li nas. Vi ste najbolji umet koji je izašao ljudima. Šta radite s ljudima? Cirkuzite, pijete kahve ili onako zovešete njihovo stanje. Temurune bil ma'ruf. Votenheune anil munker. Naređujete. A naredba ide u tri plana. Ili rukom zabrani to ako možeš. Ako ne ide rukom, onda jezikom. Ako ne možeš ni progovoriti, imaš tremu, boji se, prezini srcem, a to ne znači ostaješ i dalje jedeš kolače i ostalu hranu, nego bježiš odatle, to znači prezirati srce. Vodalike obakun iman, a to je najslabiji iman. To je znači hama nemaš imana. Hama ti je ima roša u čarape ako bi sveti srce svoje dvoje tako bolesno i slabo prezirao. Narečujete dobro, a odračate od zla, va tu minu ne bila. Vjerujete u Allah, čim se vidi, ista musliman, da ne moramo nagrađati jelom sa Romanije, ide sa baš čarši. Ne ne, on je musliman. I kapom, i bradom, i odjelom, i govorom, i mirisom. Neće on sebi prati da se najede crvenog luka sa čevapima, da bi svom želucu i svoje kanalizaciji napravio čeist, a da bi smrdio drugom i rekao mu, ja sam došao da ti lijepo islamu govori, a on mora ga smrti sadat na svoju glavu. Nego svim detaljima moramo voditi braću računa. Neće ljudi ružne riječi, neće ljudi galame, Nemojte sada gaz, pa eto ti galamiš, ovo je sunetska galama na hudbi je poslanih ali sratu oskram tako visokim tonom govorio da su mu se njegove žive nadjedale kao jedan prst. Sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Kome je govorio? Govorio ljudima kojima nisi morao lekciju dva puta ponavljati. Nego oni odu pa pogrešno razumiju. Ona ode i hoće samo da posti. Ona i neće nikako se ženi. Ona i neće da jede vesa da se što više približe Allahu Đelešanuhu, pa onda hajmo ponovno na raport. Nije tako, nije ovo vjera isključivosti, ovo je vjera prirodnosti. I takvi moramo, zadnjo moja, da ću i mi biti. Moramo ući ovaj narod, moramo pozivati ovaj narod, nemojte očekivati i nijekoga drugog. Zamisli kao da je tebi sada objava stišla. I da tebi Allah Đelešanuhu kaže, o ti umotani, ustani, kreni, opominji. A ako ne budemo, draga moja braća, takvi bili, trepnja od Allaha će odrešanu, jer ovaj narod nešto, nešto će pogoditi. Njihova lađa je dobro probušena. Možda se i mi na toj lađi propasti nalazimo. Gledajmo gdje je probušena. Gledajmo gdje je taj čest, koga je odbio. Znao se adres onoga ko to buši. Spašavajmo se. Spašavajmo se i budimo muslihini, a ne samo salihini. Pa ako dođe katastrofa na ovaj narod, a molimo Allaha Želešanu da uputi nas vidi i da budemo oaza Islama na Balkanu. Ali ako je Allah odredio da će ovaj narod, a mi budemo uspostavili ono sa čim nas je Allah poslao, onda će nam Allah Želešanu nama specijalnu lađu dati. Volit će nas ili na ovaj svijet, uzeti nam duše na neki način, ili će nas stvoriti fizički od ovih ljudi, otići ćemo negdje na drugo mjesto, ili će Allah Đelnešanu dati da na rukama našim ovi ljudi uđu u fidi nillahi etvađa, uđu Allahu u vjeru skupinama. I zato se, draga moja braćo, ponosite što ste muslimani i ovo je pobjedička skupina ako bude imala uvjete i šartove koje je postavila ova uzvišena vjera. Allahuma izza l-islamu wa izza muslimin u adilla širke u mušikin. Allahuma erim il-haqqa il-haqqa wa rizukna tiba'ak u erim il-batila batila wa rizukna štirabete.